Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 1, 492 Nahalal bilang ikaapat na putsiyam na banal na papa si Pope Saint Gelasius I. Ito din ang araw at petsang nasawi si Pope Saint Felix III. Tumagal ang panunungkulan ni Pope Gelasius ng apat na taon kung saan kanyang ipinatupad ang tamang kasuotan ng mga pari sa kanilang pagdiriwang ng misa. Dahil sa pagiging bukas loob ng banal na papa, kinilala siya bilang ama ng mga dukha. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.